Ditën e parë ti uroj që të gjithëve mirëmëngjesi, mirëmëngjesi uh, njeriu me mjekër aty në studio, Altin Sule. Mirëmëngjesi edhe Oltës, mirëmëngjesi edhe Lori. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe ty. Blendi. Si kaluat mirë? Mirë, ti si kalove? Unë ja kam kaluar shkëlqyshëm, aq mirë sa nuk mund t'ju them. Do të them, aq mirë sa nuk mund t'ju them. Nuk ka Do të tregosh nesër kam përshtypjen më gjatë. Nuk e fjalë domethënë. Nesër më shumë po, nesër më shumë sepse Se ka pasur kështu me përmbajtje, është me përmbajtje, po shpresoj. Mhm. Po sot në mëngjes kalova herët, a gjetët juve po, në vendin? Gjetëm, gjetëm, i gjetëm. A i gjetëm, okay. Po, faleminderit. Shumë mirë. Sepse doja që doja që të ta dija që isha nisur herët. Qofsh i ëmbël Blendo. Edhe të shkoftë rruga mbarë. Rrofsh, rrofsh, rrofsh, rrofsh. Atëherë, shiko, mm. unë po bëj gati, tani që kam ndaluar, do bëj gati edhe fjalën mbrapsht oh. me këto të reja. Seriozisht oh, e ke? Ti mund t'ja dalësh mbi biçikletë, domethënë. Po ka për të ndodhur sot. Dhe gjithashtu, mm -hmm. do të tregoj gjithë atyre që janë në dëgjim në këto momente se Sona dhe Gosa sot do të do të Do të japim një dhuratë të re që jepet për herë të parë. Një dhuratë fantastike ke fjalën. Asnjëherë, jo, e kam patalli, nuk është dhënë asnjëherë, jo vetëm te klubi i mëngjesit, nuk është dhënë asnjëherë në radio shqiptare. Oh, Kështu që u bëra kureshtare unë tani. Eh? Do të po, është është surprizë, po është pak më vonë. Okej. Okay. Kështu që nuk dua ta zbuloj tani, që ata që duan të luajnë edhe fitojnë sidomos, ata që janë burra të vërtet, se nuk e bëj kështu për të bërë eh, një bias gjinor, Por, kur ta kuptoni se çfarë është dhurata dhe produkti që fitohet sot, Do të besojmë. Okej, okay, nuk e dëgjoj më. Blendi. Është po mundon të them njëri. Okej. Okej, okay. okay, dhuratën do ta zbulojmë më vonë, kam përshtypjen jo tani. Jo, e, pak më vonë. E jo, vetëm se më shkoi mendja te diçka. E ke parasysh nëpër filma sidomos? Mhm. Mm Ëm shumë herë ka femra që veshin këmishat e të dashurve të tyre ose burrave të tyre. Po, e vërtet. Kupton janë ato skenat një çikë kështu si si intime, ku di unë se çfarë e tak, dhe dhe sikur u shkon edhe ajo. Kështu që po mendoja që ky produkt edhe pse është për burra, nuk është absolutisht e ndaluar që të përdoret. Mund ta përdorin edhe të dashurat ose gratë e tyre. Këtë po thua. Po, nëse u nëse u shkon. Po. Mm -hmm. Ok, interesante. Tani po vras trurin se çfarë është kjo. Shumë herët për të dhënë informacion tani. Pak më vonë, pak më vonë. Okej, okay, Gosa bëhuni gati, mbasi të dëgjojmë këngën e parë për ditën e sotme, ne kemi me Jerin frymëzimin për ditën e sotme mm -hmm. dhe pastaj Olta do na tregojë se si do të jetë moti. Megjithëse Olta, Unë sot mund të të ndihmoj me këtë pjesë. Më trego për motin në Shkodër ose rrugës, Unë rrugës. Jam, uh, rrugës. Jemi uh, për momentin që të bëj uh, pas të kalon laçin. Kështu që pas okay. ke pas ke kom. Mirë. Mirëmëngjes të gjithëve, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. So let's go on things straight now baby. Hej, uh, je gati Jeri? Gati, gati, patjetër. Atëherë, Jeri na frymëzon, si çdo ditë, Olta bën motin. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot, është nga aktorja amerikane, Carol Burnett, dhe është kjo. Vetëm unë mund ta ndryshoj jetën time. Askush nuk mund ta bëjë për mua. Seriozisht? E thjeshtë, por e bukur. Po, Olta, shumë seriozisht. Ashtu do thosha. Po, e thjeshtë por e bukur. Ne zakonisht themi për persona të veçantë, ti më ke ndryshuar jetën. Ajo është një po, figurative. Apo jo. Jo, jo, shikoj mirë, ka ndryshim te gruaja, ka pasur fëmijë? Besoj se po, nuk e di këtë pjesë, duhet duhet ta zbuloj. S'ka gjë, po, sot ai pari dhe i dyti. Në fakt në fakt ajo ndoshta është duke thënë këtë gjë që edhe nëse fëmija të ka ndryshuar jetën, mm -hmm. ti në një farë mënyre ia ke bërë këtë vetes. Po, në një farë mënyre ke dashur dhe prandaj ka ndryshuar po, kjo gjë. Po, që vetë ke po. Që ke vendosur që të bësh me fëmijë, Ja, u të rojshë e jo, dakord shumë. Ate, Olta tani me motin, jepi Olta! Gati. 16 gradë në këto momente, 27 do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 40% janë shanset për shi. Mund të pikojë rreth orës 17. Nëse je duke udhëtuar tani drejt veriut, është është një ditë e mërkurëshme. Ui, çfarë grope. Kujdes, kujdes. Kujdes aman se biçikleta futet e gjitha brenda. Doja të thoja Blendi që jo tani ka shi, rreth orës 17, kështu që deri atëherë punë të zotit që okay, kam thënë. Po ti thua që fillon në 17 sot dhe pushon të hënën më pas. Po mirë pra do ketë shira të vazhdueshme gjatë gjithë ah, javës, ah, okay, nuk të thashë që do jetë pafund shi. Dhe nuk do shohësh kurrë diell. E për të dëgjuar Walk nga Kwabs, ora shënon 7:18 minuta, ju jeni në shoqërinë e klubit të mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus, mirëmëngjes Tinçe, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lorca, mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kam besim që trupi ju do bëhet me shumë muskuj sot. Ajo është shkëlqyshëm, është është eksakt temperatura që duhet. Mm -hmm. Se shumë më pëlqen në fresk. në vapë, në vapë s'bëhet asnjë gjë. Është më e sikletshme normal. Po, ka dhe miza e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Ti ke ardhur me këto historitë tua interesante? Si? Ke ardhur me këto histori të tua po, interesante? Patjetër, si jo. Sa do na tregosh një gjë? Në fakt po lexoja diçka ë në MTV italiane, është një faqe italiane mhm. ku flet për muzikën dhe po shoh që Dua Lipa përveçse sukseseve që ka arritur deri tani, 22 vjeçarja vazhdon të ketë suksese të jashtëzakonshme gjatë fundjavës, ajo është artistja e tretë më e dëgjuar në Spotify. Dhe këtë e ka bërë në fakt me dije vetë Dua Lipa, e kanë publikuar në Instagramin e saj ku ka shkruajtur që dua të falenderoj të gjithë fansat e mi anembanë globit sepse jam ndër tre artistet më të dëgjuara në botë në Spotify. Dhe Bravo. me sa po shoh unë ka Blendi mbi 700 milion dëgjime në streaming në këtë platformë pra, në Spotify. 700 milionë dëgjime të këngëve të Dua Lipës. Në fakt është vetëm po. njëra që ka arritur këtë rekord, bëhet fjalë për New Rules dhe këngët e tjera të saj pastaj vijnë uh, pas New Rules. Po. E para që kryeson në listë është pikërisht New Rules dhe Altini mund ta bëjë gati, Që ne tani gjejmë për pak. Atë do vëmë, ok, shumë mirë. New Rules është super, edhe IDGAF me thënë të drejtën mua më pëlqen shumë. Mm -hmm. Po aty tek ato numrat në Spotify kam shtuar edhe unë Smith se e kam dëgjuar disa herë Dua Lipën në Spotify, kështu që. Ke dhënë edhe ti po, kontributin tënde. Po, jo po të thosha atë këtë që Dua Lipa ka një koncert në Prishtinë në muajin gusht. Mhm. Mm ku njerëzit që duan të shkojnë kam përshtypjen se do kenë një rast shumë mirë se ku është Prishtina. Dhe një super fundjavë. Shkon atje, shikon Dua Lipën, e ke parasysh dhe ia kalon mirë. Është unë mezi po pres, por unë dua unë dua të shkoj tash. Kjo është artiste e jashtëzakonshme. Ë uh, Dua Lipa në rang botëror. Nuk e di. Po edhe shumë premtuese. Pash se unë e ndjek në Instagram, e shikoj mm -hmm Do të thotë pasojë dhe ishte në diku në Azi Kuala Lumpur kam përshtypjen. Se vend sa kohë atje, megjithëse ajo është një ditë këtu, një ditë atje, është pak e vështirë. Është gjithkohë në lëvizje, vërtet. E, se është në lëvizje me me turet dhe me koncertet që që ka, po totalisht tani me ato dy Brit Awards që mori këtë vit, Dua Lipa e ka vendosur veten si një artiste serioze, për dekadat e ardhshme ndoshta. Ka një zë të mrekullueshëm edhe po. pse e re në moshë dhe ka korrur po, shumë suksese. Po, e di çfarë pëlqen tjetër duke sikur është me mend në kokë. Ëh, mhm. edhe ndoshta e ke parasysh edhe ti që se janë familje, ka qenë pranë familjes me familjen e ka është okay, është mirë Dua Lipa. E dëgjojmë? E dëgjojmë. Po, jam shumë i dobët, jam shumë i dobët në zgjidhje anagrama, sinqerisht. Fatmirësisht e pranon. Kjo s'e s'e s'e pranon unë habitem, aq i keq që jam. Se mendoj, e ke parasysh, plus që ngaqë edhe kjo i zgjidh shumë shpejt aty gjithmonë, edhe më shbërë që, po njerëzit i zgjidhin, zakonisht. Unë jam Po e mendon. Mar Isi. Jo, jam këtu deri tash i marr në Isi. Kaq. Në fakt të duhej një laps dhe një letër, por duke qenë se jam me biçikletë kjo është e pamundur dhe Jo pra, e po jo, mund ta unë mbaj mend, e kupton, mm -hmm. nuk jam tepër gërmë për të mbajtur mend. Por uh, por kaq, kaq. Shkoj dot më tej, si për shembull nga ta filloj të marr një zanore, të marr një bashkëtingëllore, ti më thuaj. Shanset janë më shumë për bashkëtingëllore sepse ka më shumë bashkëtingëllore se sa ka zanore. Në këtë rast ja pra e gjete një gjë, kështu që mund të okay. merresh. Kështu që mund ta, ah, okay, atë. Mar no isi. Ja nxore kollajin një ndihmëri. Dhe pastaj ajo bashkëtingëllorja ndiqet zakonisht do ndiqet nga zanore. Po. Uh, mund të jenë dy zanore rresht, por pastaj mund të jetë një tjetër, okay. E kështu me radhë. Po. Po më duhet, ja shikon, më duhet një, më duhet një fletore dhe një laps. Mm. për ta për ta zgjidhur. Ej, gjatë fundjavës ka pasur edhe lajme nga më të ndryshmet. 5 maj u Tam. përkujtua ditën e shtunë, siç ju e dini, vajtën politikanët në edhe po themi qeveritarët e këta krerët e institucioneve të ndryshme dhe bënë homazhet e zakonshme në varrezat e dëshmorëve. Dolën pastaj edhe uh, Pleqt do t'i quaj sepse pleq janë të moshuarit. Uh, shumica dërrmuese prej tyre po, po pleq në kuptimin e jo mm -hmm. të fjalës. Po pleqëria është një uh, moshë e artë e njeriut, pavarësisht se ka ndaj titur. Po dua të them që ë uh, këta ishin pra nostalgjikët e ish diktatorit Enver Hoxha, mm -hmm. që ishin dalë sërish me ato pankartat e tyre. Me thënë të drejtën pati dhe incidente, ëh? Pati incidente pra, me rrahjet unë un nuk jam, me thënë të drejtën. Sepse dhuna nuk justifikohet. Sidomos ndaj një moshe, po themi, të thyer, që ka ato mendimet e veta, ka ato. Po nga ana tjetër, mendoj që ajo çfarë ata bëjnë është fyese, Sa që ky Enver Hoxha nuk ka qenë një burrë i mirë për ty, kështu që s'e kemi njohur, jo. e s'e kemi njohur. Si s'e paskemi njohur, ne mund ta themi këtë. Unë tani se gjithë Unë kam qenë e vogël. Prindërit e mi po. Edhe e di që unë me ti nuk e kemi provuar në lëkurën tonë si ca të tjerë, po që ai ka qenë një katil në ca aspekte. Në shpirt? Shumë të qarta, kjo është e pamohueshme tani vetëm t'i thuash, e kupton, të bardhë, të zezës të bardhë, nuk është nuk është e mundur, për faktin nuk e di, s'e shoh. E di që disave u vjen keq ta dëgjojnë këtë, po në fakt ky është ky është mendimi im, edhe edhe i qëndroj kësaj. Është nuk e di, do nuk dihet tash. Të dalin gjermanët me me fotografinë e Hitlerit apo Nëse. Kështu që pati sherre, pra, pati sherre në varrezat e dëshmorëve, ishte një pamje për t'u parë edhe këta që u bien në pleqve, aq durim kanë duhet ta mbajnë veten edhe të gjejnë një formë çik më civile kam përshtypjen unë për ta kundërshtuar atë paradën me fotot e Enver Hoxhës, se ka mënyra. Gocat, gocat, gocat këtu kanë vënë një rregull që çunat i kanë GDP. Nuk e di ona, ose ka si janë veshët e mi që zërin e femrës e dëgjoj më mirë, nuk e di. E ndoshta edhe jo, kjo është çfarë. A ka mundsi? No, ndoshta. Po ju ju ju kuptoj. Ndonjëherë çunat i humbas se mund të jenë ato tonet bas ose nga që janë me mjekër, mund të thësh që e sigurt aty e pengon vetë te mjekra zëri. Te mjekra, te mjekra ke shumë të drejtë, duhet të marr masat. Hej, Olta je gati? Gati jam. Sepse gati për çfarë? Miq të dashur shiko, për herë të parë në klubin e mëngjesit do të japim një dhuratë, ë e cila është një paketë Po është më shumë se kaq. Është një paketë nga dy produkte të shkëlqyera Procter and Gamble. I pari është Head and Shoulders. Mhm. Mm I cili ka një slogan që vijon kështu. Olta. Shampo numër 1 kundër zbokthit në botë. Shampo numër 1 kundër zbokthit në botë dhe produkti tjetër, edhe ky nga Procter and Gamble, është Të dyja këto produkte ne do t'i japim së bashku si dhuratë në një paketë e cila përfshin edhe një Head and Shoulders, shampo, edhe një produkt, po, shampo në Head and mhm, Shoulders, mm -hmm. edhe uh, Old Spice, që është antidjersa më për burra që mund të ekzistojë. Unë e them këtë tani, dhe kjo është përvoja ime personale, po unë e kam përdorur ë uh, qysh në 97-ën, kur kam shkuar në Amerikë, dhe kur jam kthyer në Shqipëri, Nuk ishte, më kuptoni, nuk nuk hynte në Shqipëri. Dhe kur ka hyrë për herë të parë jam lumturuar me një formë siç lumturohet robi për deodorantin, Mbaj por ë, mbaj mend që kur shkova një herë jashtë shtetit i bleva një kolegut tim. Po. Ej, dhe dhe ka dhe një gjë që është akoma më e rëndësishme se sa se sa kjo deri këtu. Të gjithë njerëzit mund të nëse blejnë produktet Head and Shoulders dhe Old Spice me kuponin e tyre tatimor mund të shkojnë online tek faqja që është klubi i yjeve pik al pik al më fal mm -hmm. atëherë klubi i yjeve pik al pik al Sepse me kuponin tatimor në këtë website ata mund të regjistrohen për të fituar një nga 32 bluzat e futbollit, të kombëtareve të futbollit që do të luajnë. Që ata do ta përzgjedhin vetë pra sipas preferencës. Po, atë që duan ata. Mhm. Po, nëse je tifoz i Gjermanisë, nuk do përfundosh me një bluzë të Brazilit që të qash ose të mundosh ta shesësh, por do të marrësh bluzën e Gjermanisë sepse atë ke dashur. Kjo është ideja. Është, është duhet shkosh me kuponin që ke blerë një produkt uh, Head and Shoulders apo Old Spice dhe shkon te klubi i yjeve pikë al, regjistron kuponin dhe je pastaj i hyrë automatikisht në shortin për të fituar një nga 32 bluzat origjinale. Origjinale, mhm. Po, edhe kjo duhet thënë. Jo një bluzë kështu, domethënë, uh, por origjinalet ato me të cilat uh, Pra kujdes, Mar Noisi 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Bëhuni gati zonja e zotërinj se mbas pak do të kemi edhe një fjalë mbrapsh spektakolare në klubin e mëngjesit. Por zgjidhni tani Mar Noisin. Shohim se ç' kemi për muzikë. Cool Kids, Echosmith. Super, ne duhet ta bëjmë emisionin përjashtë çdo ditë. Me bicikleta. Po si t'ia bëjmë? Ëh, si thua Jeri? Po ja, Altini. Unë jam dakord me të. Do ishte fantastike. Nuk jam një pedaluese e mirë. S'ka gjë se të mban, të mban jo. lali ty Jo pra nuk jam Mban lali te shala Qiko, uh, përveç të mban lali te shala Dhe më të Altini uh, Po gjithashtu ti mund fillosh që sot poshtë tavolinës Olta të pedalosh Si formë trajnimi. Si lëvizje dite pra Olta. Poshtë tavolinës pedaloj çdo ditë unë po. Ashtu thyn mes. Po shikoj për shembull nga të dy anët e rrugës këtu në fshatin Mab. Ah. Edhe shumë bukur. Realisht është është një super pamje. Gjelbëron gjithandej Oh, sa bukur. Je edhe ti shumë pozitiv. Është edhe kjo arsye. Po, jo, s'është mirë, mund të jetë ajo. Se kur del nga studio pozitiv bëhesh. Opa, kaluam tani jemi në avash avash. Ah, s'arrij ta dalloj, është një tabelë tjetër që duket përpara, por nuk arrij ta dalloj shumë larg. Okej. Duket një fshat tjetër aty. Në Nise, okay. në 94.7 mund ta dëgjosh besoj. Në 94.7 po do të ndaloj për një kafe dhe t'i kërkoj aty Kafe gjiut Me na e ngrit atë zërin Si ta dush Tek në të karët për shtava Kush kush ishte edhe një herë Besmiri? Besmiri 580. Okej. Bravo Besmir, të lumtë. Shumë mirë atëherë Besmiri ka fituar, është i pari që fiton dhuratën tonë të re nga Head and Shoulders. Procter and Gamble, Head and Shoulders dhe Old Spice zërin e tij. Po. Kështu që do ketë kombinimin eh, Head and Shoulders Old Spice do ketë Peshqeshin atë brenda, a kupto se çfarë do mund të zgjidhë një, janë dy paketa olta. Po po. Të ndryshme po. Po dy. Janë dy paketa dhuratash me disa produkte secila dhe uh, është super dhuratë nga Old Spice dhe Head and Shoulders dua t'ju kujtoj se klubi i yjeve pikë al është adresa ku nëse blini produktet Old Spice apo Head and Shoulders dhe mor që keni bërë këtë blerje Të hyni atje, të regjistroheni, ndodh shumë shpejt, është shumë e thjeshtë dhe menjëherë mbasaj harrojeni. Nëse ju bie shorti, mund të fitoni njërën nga 12 nga 32 bluzat. Bluzat e, e, e kombëtareve që luajnë origjinale, që luajnë në botërorin që luhet në Rusi 2018 këtë qershor. Jemi pothuajse vetëm një muaj larg, një muaj e ca ditë më shumë. Nga fillimi i kësaj dhe ju mund të zgjidhni bluzën origjinale të asaj kombëtare që ju mbështesni, kështu që është e gjitha super gjë. Pra blini një produkt apo dy Head and Shoulders dhe Old Spice dhe shkoni zonja e zotërinj tek klubi i yjeve.al, regjistroni kuponin dhe mund të fitoni një bluzë origjinale falas të kombëtareve që luajnë në Rusi. Kam vënë re diçka që Jeri gjithmonë e thërret Lorin Lorka. Po, gjithmonë, prej gjithmonë, gjithmonë. 12 vitesh tani më. Po, po, po. Po, pra. Pse Tinin uh, nuk e ke marrë vesh e thërret Tinçe? Tinçe, po jo, më e thërret. Po, po. Altini, e kam dëgjuar thotë edhe Altini. Po, e vërtetë. Kurse te Lorka nuk dëgjoj. Nuk kam dëgjuar kurrë njeri përpos Lorit. Në fakt jam në transmetim dhe asnjë gjë nuk mos Lorin. Ndërsa ti asnjë ndryshon për asgjë. Në fakt unë me Lorin njihemi prej 12 vitesh, kam përshtypjen 12 dhe që herën e parë e kam thirrur Lorka dhe nuk e kam ndryshuar asnjëherë. Po, çfarë që e thirre Lorka që herën e parë? Kështu ishte një feeling atëherë. Sa bukur kjo. Po pëlqeka. Mirë, shiko, unë tani kam mm -hmm. ndaluar në mënyrë që të bëj gati fjala mbrapsht për juve. Oh, do lodhesh vërtet. Kjo ishte perfekte. Po mundohesha që t'i shtoja lojës edhe një gjë, një element tjetër. Mm. Që do ishte ky që ato fjalët kur të zbuloheshin të gjitha, mm -hmm. duhet na bënin të mendonim për dikë, Meshkujt e parë të do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Edhe një herë të lutem, meshkujt e parë pip? Po, do të kenë një avantazh kur femra e parë të shfaqet. Okej. Okay. Meshkujt e parë të do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Si duhet të jenë këta meshkuj Jeri? Meshkujt e parë, kjo dihet. Mm. Sot vetëm me meshkujt jemi marr. Femrat nuk kanë rëndësi ndonjëherë. Kanë femrat kanë shumë rëndësi Jeri, sigurisht. Si meshkujt. Okej. Okay. Pyet femrat sa sa të rëndësishëm janë meshkujt pastaj. Mund të dëgjojmë një këngë tani, edhe bëni gati për Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Mirmëngjes. Hello. Hey, atëherë. Jeni gati? Gati. Po. Gati. Okej. Okay. Le të luajmë pra. Zonja dhe zotërinj, fjala mbrapsht. Provo Vazilen, jam okay. Jeni gati? Po. Gati, gati, gati. Atëherë, për të shpjeguar pak, kjo është loja kur unë jap disa fjalë, duke filluar nga fjala e fundit dhe nga gërma e fundit drejt së parës. Do ju zbuloj fjalët një nga një. Jeri, Altini, Olta dhe Lorini do të mundohen që të jenë të parë që gjejnë fjalët. Tani, këto gjashtë, s'i kam, kam pesë fjalë, mm -hmm. sepse kam me 3, me 4, me 5, 6 dhe 7 gërma, do të formojnë pastaj një dikë ose diçka. Okay. Do të jetë dikush ose diçka që fshihet në këto pesë fjalë. Dhe ajo do jetë diçka që publiku mund ta gjej më tutje. Okej? Okay? Okay. Pasi të marrë pjesë në lojën tonë. Fillojmë me fjalën me tre shkronja. Shkronja e parë për ju është P. P. Çfarë është? P si Përmeti. P. Si Përmeti, po. P si Përmeti. Olta. Rip. Olta. Rip. Rip është e pasaktë Olta. Faleminderit. Wow. Më vjen keq Olta. Pa problem fare. Atëre. Atëre. Mm -hmm. Ka ndonjë tjetër që do të provojë, ka ndonjë gjumë tjetër. Jo, presim, presim. Jo. Shkronja e dytë për ju është O. Lori. Po. Jepi Lori. Top. Top si topi. Jo Lori. Nuk është jo. top. Mm -mm. Oh, sa e vështirë që kjo. Ka vënë si ide. Mund të ndihmoj të dyve nga pak? Jo, jo, jo, jo tani ça i ke këto. Atëherë. Le ta lëm për dëgjuesit. Le ta lëm për dëgjuesit. Kujdes. E di çfarë urta? Urdhëro. Mm. Mm. Dëgjuesit le të japin përgjigjet shpejt se do ta zbuloj pasi të mbarojnë gjitha fjalët. Okej. Okay. Kjo fjalë ka 5 ka 4 shkronja. Katër shkronja e parë po. për ju është ë. Shkronja e dytë për ju ë. Ë. Ëndër. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Shkronja e dytë për ju është s. Si Skrapari. Ka ka katër shkronja me mbaron njëri me? Së. Së. Shkronja e tretë për ju mm -hmm. është e. E. Është e saktë. Bravo, bravo Altini. Bravo, pikë për Altinin. Je, je, je. Pra kemi fjalën pesë. Fjala e parë ishte pop, si muzika pop. pop. Ndërkohë është Ardiani fitues i dy biletave për në Cineplex. Pop pra. Blendi tha në fakt, pop si po, muzika pop. Po, po, po. po si ndryshoi tani se unë e thashë. Fjala e dytë Është pesë. Mhm. Për pesë nuk kam fitues, kanë thënë vesë. Fjala e tretë. Ka pesë shkronja. Shkronja e parë për ju është T. Shkronja e dytë për ju është E. Ka ndonjëri që do të marrë në një... Lanet. Oh. Lanet funksionon, por Është lanet është e pasaktë. Mos. Shumë mirë Altin më pëlqen imagjinata jote. Një më pak. Një um, Blendi. Atëherë. Shkronja e tretë për ju. Mhm. Mm është R. R. Po, ka pesë shkronja dhe mbaron me ret. Ret. Kush do provojë? Muret. Jepi dorë. Muret. Muret, në shumës. Jo. Mm, është vallë muret. Nëse s'është e saktë e Lorit. Po prit pra. Është e pasaktë e Lorit. Po, s'kam, si ka ditë. Ta provoj. Jeri. Jo? Kjo fjalë ka gjashtë. Kujdes. Prit të gjej një fitues. Shkronja e parë për ju është U. U. Mhm. Mhm. Mm Shkronja e dytë për ju është K. K. K. Si kali. Po. I Skënderbeut sigurisht. Kjo fjalë është në trajtën e shquar. Më duhet të them. Okej. Kjo fjalë është në trajtën e shquar, është një emër në trajtën e shquar. Shkronja e tretë për ju është i. Shkronja e dytë për ju është R. Shkronja e tretë për ju është O. Lakrori. Pra Lak. Mm, interesant. Rori është gjithashtu në të shquar. Kujdes. Mm. Është në trajtën e pashquar çuna. Ah. Aha, okay. Jep, jepi atëherë gocat në lojë, gocat në lojë. Shkronja e tretë e katërt për ju është T. Ah, sa e lehtë, as gjithpëta. Pra vajza. Amo. Ka shtatë shkronja dhe mbaron me Tori. Ose Tori. Kemi tani një ide, po. Piktori. Olta. Piktori. Bravo Olta. Piktori. Është në trajtën e shquar. Si kryeministri. Po, edhe ndoshta. Është gjithashtu, është gjithashtu në trajtën e shquar. Kështu që Olta, si një ditë gati. Po s'ka problem. Ne jemi në trajtën e pashquar. Ore, po s'mund të fjalë tjetër tani. Jeri. Jeri kujdes. Po jeri. Jeri po pret. Ate jeri, shkronja e pestë për ju është S, si Skrapari pra. Stori. Pra. Jeri duhen dy gërma që vijnë para stori. Edhe ti je tre baraz me mua. Prit dhe një herë në rast se. Histori. Jepi. Kur bashkojnë fjalët pop, pesë, mbret, rreziku, histori. A ta them një ide? Kjo është e hapur edhe për publikun. Loja është. Do të binim zilës apo jo? Do të binim. Sikur duhet të jepnim një ide apo jo? Apo kuptova keq? Mos e mos e thoni akoma jo, se dua që edhe publiku të marrë pjesë. Okej. Jeri, çfarë mendon? Ë uh, është uh, diçka apo dikush? Unë them që është dikush. Që është dikush. Mm -hmm. Atëherë Jeri, ky dikush, dikush kam. Është një grua apo një burrë? Unë mendoj që është një burrë. Unë mendoj që ishte një burrë. Ishte, më saktë. Ishte një burrë. Ne po mendonim të njëjtën gjë, më duket, Olta. Pra fjalët janë pop Pesë, mbret, rreziku, histori. Atëherë Jeri, ç'hyn rreziku? Nuk e di. Olta, ç'hyn fjala histori? Po ka bërë histori pra në po, muzikën pop. Po, po, po. O, o, mm. më duket e gjeta. Çfarë thotë? Lori? Më duket e gjeti. Legjend. Ne jo. E gjete edhe ti Lori. Po jo, kam një ide, po s'provoj dot, nuk do të më thon. S'provon se kanë zërë radhën gocat, po? Jo, jo. Te rreziku është ato ndryshime ndoshta që bëri jetën e tij. Atëherë, për kë mendon se bëhet. Gridi fituesi i dy biletave për në Cineplex 048 i mbaron numri. Vazhdo. Bravo. Ëm, ehm, uh, atëherë përveç kësaj, vetëm për sqarim të vogël, ju vajza e kishit gjetur, mm -hmm. me sa mhm. kuptova unë, mm -hmm. sepse mhm. të dyja ishit uh, në gjurmët e Michael Jacksonit, do dilte nga mbreti i popit, po vetëm që pesa ishte për Jackson 5, që ka qenë uh, grupi i vëllezërve nga ah, ku ai okay. doli dhe mm -hmm. u mhm. evidentua si solist. Pastaj rreziku lidhej me Dangerous, njëri nga mhm. albumet e tij më të mhm. suksesshme, i 1990 dhe History është një album i mëvonshëm po nga uh, Michael Jackson. Uh, nuk e menduam kaq thellë ç'e ke menduar ti. e mirë, unë kisha hedhur atje, po ndoshta ndihmuan mbret dhe pop. Dhe pas kësaj, ta lë radhën ty Jeri për njërën nga historitë e tua, por e bëjmë një pyetje të shpejt nga aktualiteti. Gati? Gati. Gati. Atere, zonja dhe zotërinj, pyetja nga aktualiteti është kjo. Në këtë qytet, do të ndërtohet së shpejti në qendër një urë dhe rehabilitim mm -hmm. i lumit. Oh. Mm -hmm. Në cilin qytet? Në cilin qytet? 069-2722-22 Dërgoni mesazhet tuaja Kujdes 069-2722-22 Deri ku je Blend? Por këtë herë nuk bëhet fjalë për një njeri të pasur, bëhet fjalë për një kafshë, e cila ka trashëguar plot 1.5 milion jo. euro. E nga i trashëgoi kjo? Do të shkojmë në Itali, është uh. zonja që e ka mbajtur, në fakt ajo e ka gjetur në rrugë, është mace, e ka emrin Pilu. Ë uh, e ka pasur një zonjë me emrin Ana Cecilia. Kështu i tha macja fjala e parë, kur kjo i vajti ta pis pis pis pilu. Ik pilu. Ajo e ka mbajtur për shumë vite, është kujdesur, por në fund të muajit prill, Ana Cecilia ka ndërruar jetë në moshën 88 vjeçare dhe nuk ka pasur asnjë njeri, as fëmijë dhe as nipër as mbesa për të trashëguar gjithë pasurinë që ajo kishte. Ajo tha, "Kush do të jetë që të shkelë portën time?" Dhe në fakt ishte Halal i qofshin sa ishin njëri 1.5 milion, milion euro. euro. Të gjitha wow. këto shkojnë për maçokun bardhezi, është shumë i lezetshëm, e ka emrin Pilu Dhe të gjitha këto para do të jenë pra në dispozicion të tij për çdo nevojë veterinare që maçoku të ketë për mirëmbajtjen e tij, për ushqimin dhe çdo nevojë tjetër që ai ka nevojë. Për të Tani, pra, është dikush që do të menaxhojë. Që të gjejnë këtë eliksirin e jetëgjatësisë për macet se janë shumë lekë, kupton? Nuk Që të bëjë 1.5 milion euro uh, A mos ka nevojë Mos, mos ka nevojë që ta mbajmë në shpi këtë maçokun ofroj, ofroj unë shpinë time Pa merak Ndryshova mendim Deri tani nuk po merrja Mund ta mbaj unë pa merak fare Ua edhe kështu në krye të vendit Plas janë kandi këtu në klubin e mëngjesit Janë kandi gjithandej vërtet Mirë super, dëgjojmë këtë E pra dëgjuam You Rock My World nga Michael Jackson Ora është 9.48 minuta Ju jeni me klubin e mëngjesit në radion kombëtare Club FM Edhe në ekranin e Klan Plus Mirëmëngjes Tinqa, mirëmëngjes Olta Mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes të gjitha Ndërkohë kemi fitues për të dhënë? Olta? Po, Iri mm -hmm. uh, Bëhej fjalë për qytetin e Fierit Pra që do të kishim një rregullim të urës edhe Po të shtratit besoj atje. Më në fund do rregullohet. Është hey. Lori 078 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Lori. Ndërkohë kemi hedhur censurën e Altinit, shëndet fjalë vërtet. E dëgjojmë edhe një herë. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Çfarë kanë thënë Olta? Meshkujt e parë të Olta? Pip ka një kosur. Jo. Të, hmm. bu jo. të bukur, të lezetshëm. No. As elegant. Jo Olta. Kaq. E dëgjojmë edhe një herë, ka një të përpara, është. Ka një të, të që pip. Okej. Okay. Që ta bëja më të thjeshtë. Mhm. Mm Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fituesi i një E kemi dhënë dhuratë? Uh, jo, nuk e kemi dhënë okay, akoma. Okej, japim. Të një dhurate nga Preciosa. Okej, okay, fantastike. Mirë, unë dua të ndaj një histori të vogël me ju. Ju e dini që ka shumë alpinistë nëpër botë dhe janë të apasionuar dhe dita ditës rritet numri i njerëzve që duan të ngjiten nëpër male të ndryshme. Në këtë rast ne do të shkojmë në provincën Hunan të Kinës, Lori, mm -hmm. ku janë të shumtë alpinistët që ngjiten në Parkun Kombëtar Gjeologjik Shiniuzhai, quhet dhe oh. uh, ata uh, kanë vendosur të bëjnë diçka, duke qenë se uh, mali aty është shumë i lartë dhe është i thepisur, kanë ndërtuar, po themi dyqanin më të papërshtatshëm, kështu e kanë po cilësuar. Po dyqani. dyqani më i papërshtatshëm wow. në të gjithë botën. Janë çmendur këta. aty mund të blesh gjëra ushqime të thjeshta, siç uji ose çokollata, diçka të vogla. Jo, po. jo toste dhe gjëra të tjera, por çfarë shet një dyqan? Gjëra të paketuara. Ose dia, ose nuk ke fuqi, thjesht vetëm hap gojën për shembull, ai nga dyqani të hedh ujë. Ose pra, të ushqen. Pra ti, duke qenë se është ngjitje e lartë dhe ke rrugë për të bërë përpara, dikush mund mos ketë marrë masat e duhura, qoftë për ujë apo nëse ka probleme dhe e merr uria ose ka probleme me tensionin, mund të gjejë një çokollatë aty, ta blejë dhe të vazhdojë rrugën e tij. Si e blen me jeton më shumë? Jo, aty uh, kam përshtypjen që është dikush Lori dhe ti oh. mund ta blesh pas një po, problemi. Ai të jep çfarëdo lloj gjëje që ti kërkon. Uh, por e kanë quajtur më i papërshtatshmi sepse është i varur ky dyqan në mes të shkëmbinjve dhe bëhet fjalë për shkëmbinj uh, shkëmbinj që quhen Pingjiang County. Ose uh, thënë ndryshe nga ata që mund edhe të të lënë domethënë por që është vërtet një mënyrë shumë e çuditshme dhe nuk e di u ka shkuar mendja, ndoshta ka pasur incidente të tilla, por është quajtur dyqani më i papërshtatshëm në të gjithë botën, edhe pse nuk është një dyqan i mirëfilltë, siç jemi ne mësuar që t'i shohim, por është një platformë drasash që është ndërtuar në lartësinë e këtij shkëmbi goxha të lartë. Po. Dhe dyqani me sa pashë unë ishte 100 metra mbi tokë. Wow. Po. Ah, të keqen vllai. u gjet zgjidhja edhe për alpinistët e Kinës. Një formë e mirë, një formë e mirë për atë të paktën që ka marrë këtë iniciativë. Po, fundja. Bravo fundja. Fundja është e veçantë, kupton? Edhe e çuditshme, edhe merr edhe titullin e tyre. Do të thashë normalisht. Jo, jo, çmimet janë njësoj, Lori, nuk ka asnjë gjë të ndryshme, thjesht është 5 euro poshtë. Mënyra e vendosjes dhe vendi se ku ndodhet ky dyqan që e bën atë të jetë në qendër të vëmendjes. Thjesht duhet të të japi ai gjëra, ti nuk duhet po. të hipësh tek dyqani, do të thotë që të shikosh për shemb. Jo, ti aty. Po kjo sa. E kërkon dua një ujë, hop, është një dorë që ta hedh. Se nuk mban më shumë se një njeri. Është vërtetë kjo. Nuk e di a e patë apo jo, por të shtunën në datën 5 maj në Francë është hapur një galeri interesante. Bëhet fjalë për Muzeun e Artit Bashkëkohor që quhet Palace de Tokyo. Mm -hmm. Është hapur vetëm ditën e shtunë dhe për 2 ditë ka pasur rreth 160 vizitorë, por në këtë galeri apo në këtë muze, jemi në Le France, në 2 ditë. vetëm dy ditë, në dy ditë, po janë dy ditë. Por ka një ka një kusht mm. për të parë uh, ekspozitat e ndryshme në këtë muze arti bashkohor, duhet të shkosh pa rroba Altin. Ah. Ndoshta mund të ketë qenë numër më i lartë i vizitorëve nëse do ishin me rroba, por kjo justifikon që Janë 160. Kuptoj, në fakt nuk janë pak. Kuptoj, jo, nuk janë pak. Absolutisht. 160 janë mirë. Mm, mm, në dy ditë paska pas. Nuk e di se po ç'është bërë. Kur heq rrobat futesh falas apo do të paguash dhe biletën, të heqësh dhe rrobat. Nuk e di, nuk e di Altin a është me biletë apo është falas hyrja, por ti mund të shkosh i veshur në momentin që hyn në këtë muze, duhet të zhvishesh i, i vë rrobat e tua në garderobë dhe më pas shëtit në Muzeun e Artit Bashkëkohor. Nudo. Shëtit, dhe shikon shëtit sytë tek trupat e tjerë që janë në të njëjtën. Gëllëmesh, po. Gëllëmesh. Megjithatë, drejtori i komunikimit të këtij muzeu, jo Lori, mos shfaqim gjë. E ma, Lori, na ka thënë që mentaliteti i njerëzve Është duke ndryshuar vazhdimisht, kështu që ata i mirëpresin gjërat e reja, nuk kanë komplekse të tilla. Altini, çfarë do të shohësh? Nuk kanë turp. të heqin rrobat pa pikë problemi. Kështu për të gjithë ata që duan të zhvishen nga rrobat e tyre, dhe të shohin edhe art. Ekspozitat më të guximshme, nuk e di në është bërë më parë, po të paktën. Jo, një gjë e tillë nuk është bërë. Mund ta provojmë edhe. Ti do e provoje? Ah, ok, mirë. Kështu që pastaj po pendë një vepër arti dhe nuk dihet, nuk dihet se ç'të tërheq vëmendjen aty. Ti mund të jap dot fjalën. Se çfarë do shoh pastaj? Mirë, ajo është e drejta jote, Olta, je e lirë. Përpara se të largohemi, e dëgjojmë edhe një herë censurën e Altinit? Dhe ikim. Po. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Meshkujt e parë të, të pip do të kenë një avantazh kur femrat e para të shfaqen. Ikin. Kur femrat e para të shfaqet. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. i dedikohet Europës dhe fillon me aktivitetin sot që është këtu në në urën e Bunës nis, pedalimi me bicikleta, sepse Shkodra mendoj është nëse mund të quajmë qytete shqiptare europiane, Shkodra e ka në gen atë. Nëse është një gjë që e karakterizon mm. Shkodrën janë bicikletat. Është e vërtetë, po. Po, është një shpikje europiane, gjithashtu, kjo e bicikletave, dhe një mjet, po themi, europian. Uh, dhe Shkodra e përdor bukur. Kështu që kjo është menduar që të jetë si aktivitet, dhe e shikoj që janë mbledh shumë njerëz këtu tek ura e Bunës që tani, mm -hmm. po të afrohem atje, do të dëgjoni edhe zhurmat e tjera, po ka të rinj, çuna, goca, që këta çuna të vegjël me bicikleta shumë që do shkojnë deri në Shirokë që këtu e në kthim për të bërë një xhiro panoramike rreth liqenit të Shkodrës. Ah, sa bukur. Që është super. super. Kështu. Mm -hmm. Që që, um, nëse na dëgjoni në Shkodër në 92.3 apo jo Olta, se ty të kam kështu si konfirmuese. A nuk gjete një radio akoma? 92.3. Mund na bashkoheni tek ura e Bunës, fillon aktiviteti tani në orën Mirëmëngjes të gjithëve. Hello. Ndërkohë, uh, disa kompani të ndryshme në provinca të ndryshme të Kinës çdo muaj bëjnë mbledhjen mujore për të parë se si ka ecur puna dhe se si ka punuar uh, gjithsecili në kompaninë përkatëse. Dhe nuk është hera e parë që unë shoh një histori të tillë, por këtë herë do të shkojmë në Yingchang, në provincën Hubei. Yingchang, bravo Jeri. Yingchang, oh. Chongqing. Është një kompani e pasurive të paluajtshme, të cilët kanë bërë edhe ata mbledhjen e tyre të muajit prill dhe disa prej punonjësve nuk kishin rezultatet që duheshin. Dhe çfarë ka bërë? S'i kishin arritur rezultatet që kompania kërkon. Normal, gjithsecili uh, jep llogari për çfarë ka bërë gjatë muajit mm. dhe nëse nuk rezulton që puna e tyre të jetë aq e mirë, uh, ka një dënim. Shefi i madh vendos një vajzë Wow. Që duke i rreshtuar të gjithë punonjësit që nuk kanë dalë mirë gjatë muajit të caktuar, t'i gjuajë ata me shpullë. Urdhëro? Po. Dhe jo vetëm një herë, por disa herë. Dhe oh. siç mund ta shohim për ata që na ndjekin nëpërmjet Klan Plusit, të gjithë punonjësit që nuk kanë pasur rezultate të mira i ikën dhe syzet atij të shkretit. Ikën syzet, mëma. Ata që nuk kanë pasur rezultate të mira në këtë kompani në Yingchang, rreshtohen, vihen në radhë dhe një zonjë është duke i gjuajtur me shpullë ata. Kjo njeri mendoj që e ka një zarf para që besoj mm. djem se nuk besoj që ha plumb ndonjë që po jo, jo, jo gabimisht, gabimisht. Ja një hap para, ja një hap para ata që gabimisht nuk kanë punuar siç duhet. Po pra, këta që ne shohim pikërisht Ka një dy vende të tjera punë e mora vesh Aldino çka. Dhe kam përshtypjen që kjo zonja po, paguhet po. vetëm për t'i dhënë dru njerëzve që po. nuk dalin mirë gjatë uh, muajit. Kjo është kuçedra. Edra. Edra. Mirë, uh, Altin, kemi ende. Është kineze. Kemi ende uh, censurën të pazbuluar, nuk kemi një përgjigje të saktë, kështu që unë them e dëgjojmë edhe një herë dhe shohim çfarë alternativë uh, alternativa kanë dhënë. Jo pra. Unë në fakt po mendoja të tufës. Jo. Por më qelloi që nuk e kisha të saktë. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem? Patjetër. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Jo, njeri mund ta thosh. Jo, të fortë, jo, po mendoja. Jo, jo, nuk është. Jo. Jo. Mirë. Ja. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çdo fitues, ndërkohë unë kam gati një lojë. Mm. E kemi bërë kohë më përpara dhe unë kam qejf ta rikthejmë. Duke qenë se ne luajmë gjithë kohës fjala mbrapsht, unë mendova që sot kemi një quiz me këngët mbrapsht. Ideja është unë do të vendos një këngë. Ideja është ne marrim një këngë mbrapsht. E kthejmë mbrapsht. dhe ju duhet të dërgoni me mesazh cili është këngëtari apo këngëtarja dhe titulli i këngës. Okej, e nisim me të parën? Po, po, po. gati. Okej. E para është kjo. Duket pak e çuditshme. Jo, ajo mund të vazhdojë. Si kineze. Duken të gjitha të çuditshme, megjithatë Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dua artistin apo artisten dhe titullin e këngës. Mund ta quajmë edhe vetëm artistin Olta? Uh, ok, hajde, nëse bëhet shumë e vështirë. Po, po. Le le të okay. provojmë, le të provojmë. Ndërkohë për këtë do të dhurojmë dy bileta për Color Day Festival Albania të mundësuara nga Pepsi. Atëherë Pepsi dhuron dy bileta për Color Day Festival Albania, që është në datën 12 maj në sheshin Nënë Tereza, Ju ftojnë aty që të festoni mes ngjyrave dhe të argëtoheni 12 orë me lojra dhe surpriza në zonën Pepsi. Unë e di që do jenë të ftuar shumë këngëtarë mm -hmm. dhe do jetë një mbrëmje shumë e veçantë dhe kur bëhet fjalë për ngjyrat atëherë unë do doja shumë të ikja sepse është një gjë shumë e bukur, po, po. plot me ngjyra, muzikë e mirë, shoqëri shumë e mirë. Vera është një moment ndaj shtoji ngjyra me Pepsi. Pra dy dy bileta do t'i japim për këtë këngë. Dëgjojmë mm -hmm. edhe pak. Zero gjashtëdhjetë e nëntë Njëzet e shtatë dhjetë Dë dë dë Dërgoni mesazhet tuaja Pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Ju lëmë në shoqërinë e Chanel Make me feel Uh, ju e dini që kur vjen sezoni i verës, njerëzit fillojnë të lehtësohen nga veshjet që kanë përdorur gjithmonë. Shkojnë për ekspozitë kur thuhet. po jo, më po lehtësohemi një çikse. Po, më nuk po them që të dalësh pa gjë fare, por fillon po- edhe vishesh më lehtë. Kuptohet, është normale. Bën vapë pastaj. Por uh, ju uh, e njihni kompaninë e prodhimit të xhinseve Denim, uh, një nëndegë e kësaj kompanie, e cila është në Los Angeles, ka krijuar uh, një linjë të re të xhinseve për këtë verë. Në fakt, unë do të thosha që janë kursyer disi në copë. Lori, të lutem na i trego pak dhe po. nuk e di uh, si ju duken ju pantallonat e reja. Janë jashtëzakonisht të kursyera. Wow, super. Pantallona seriozisht? Janë vetëm rripa shoh unë. Është një linjë e re e prodhimit, e kanë quajtur Extreme Cut Out Pants dhe është ideuar pikërisht nga Denim në Los Angeles dhe janë shumë ekstreme do të thosha unë, nuk janë xhinsa, nuk duhet të kesh celulit që t'i veshësh këto. Përveç asaj, po tani nuk është shumë e përshtatshme për të dalë në qytet. Sepse pjesa e mbrapme shkon deri te Nuk e themi dot. Tani mund ta mund ta përshkruajmë pak për ata që na dëgjojnë në radio. Po, nga mbrapa janë tanga. jo, në fakt ka jo, veshur ajo tanga. Po, Ideja është që xhinset nuk kanë fare copë tek pjesa e këmbëve komplet. Kanë vetëm shiritat, po them unë ose ato pjesët e tegelit pjesët dhe e tegelit, po. dy pjesët apo dy copat e bardha që janë pjesë të të xhepave, po pjesa e brendshme e tyre dhe asnjë gjë tjetër. Dhe pjesa e përparme e xhepave, se pas nuk kanë xhepa fare. Nuk ka, vetëm përpara, po e drejtë. Kështu që i bie që të ke dal të dalësh në një farë mënyre vetëm me të brendshme në rrugë. Ka po nga mbrapa është vetëm pjesa ku vendoset rripi, Dhe, dhe vetëm je... nga para është disi pak më e mbuluar, por mm, pjesa mbrapa jo. Është shumë interesante. Jashtëzakonisht. Nuk e di nëse do të ketë sukses. Shumë interesante, por të veshur nuk ju them dot. Por e dini se sa kushton? Jo, se çdo gjë ka një kosto. Po sigurisht. Dhe kur hidhen në treg pastaj dikush edhe mund t'i blejë. kushtojnë 168 dollarë pala. Oh, ah. Urdhëro ah. Po për dy rripa ul. Këto i bën 168 dollarë. Këto i bën vetë. Kam një propozim. Mm. Po mund t'i grisësh vetë është më më kollaj. 40 50 dollarë një palë brekë të mira, mm -hmm. po të mira të mira. Pra të investosh tek këto mos vish xhinse fare në skalinë. Një palë të brendshme thua ti. Do të thotë do të investosh në atë pjesë, po Lori, nuk është ide e keqe. Edhe këto i ke si dekor si. Ose bli një palë mbathje të mira të mira fare. Mm -hmm. Bli një palë gjinse të lira, të lira fare Dhe ja Jepja Jerit t'i grisi Dhe kështu shpëton 168 dolar Mirë, Olda, kemi një përgjigje të saktë zemra nga kënga e parë e luajtur mbrapsht Lady Gaga Bravo Bravo Kush e ka gjetur? Born This Way mm -hmm. Është Megi shtatë dy pesë i mbaron numri. Bravo Megi. Do të fitojë dy bileta pra nga Pepsi për Color Day Festival, Festival Albania, që është në datën 12, 12 maj në sheshin Nënë Tereza për argëtim dhe për një eksperiencë të veçantë. Unë kam gati këngën e dytë mbrapsht dhe është pikërisht kjo. Ne po kërkojmë artistin dhe titullin e këngës 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Gjithashtu. Është kjo. Wow, Jeri. Nuk ishte për ta dëgjuar ndonjëherë këtë version. Vërtet mendore. Oh. Pra kush e këndon dhe cila është cili është titulli i kësaj kënge në këtë rast 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja ndërkohë ne ju lëmë në shoqërinë e David Guetta dhe Sia Flames, Flames. mirëmëngjes të gjithëve Mëngjeset e shëndetit, çfarë duhet të hani dhe çfarë jo. Ushqime që nuk duhen ngrënë në mëngjes. Brumrat, gatime që përmbajnë maja, irritojnë shtresat e stomakut dhe shkaktojnë fryrje. Ëmbëlsirat, sheqeri rrit nivelet e insulinës, e cila nga ana tjetër shton barrën që rëndon mbi pankreasin e sapozgjuar, Një barrë e tillë ushqimore shkakton diabet. Kosi dhe produktet e tjera të fermentuara. Nëse konsumoni kos me stomakun bosh, veçanërisht kur është i thartë, atëherë acidi hidroklorik që formohet në stomak shkatërron bakteret e acidit laktik. Ngrënia e këtyre produkteve në mëngjes nuk është e mirë për organizmin. Domatet përmbajnë sasi të larta të acidit tanik që rrit aciditetin në stomak, duke shtuar rrugën e formimit të ulçerës gastrike. trangujt dhe perimet e tjera të gjelbra. Perimet e pagatuara janë burime të pasura aminoacidesh, megjithatë, ato mund të shkaktojnë urth, fryrje dhe dhimbje, sidomos kur konsumohen me stomak bosh. Erëzat pikante. Ushqimet pikante dëmtojnë dhe irritojnë mukozën gastrike dhe rrisin prodhimet e acidit në stomak. Një gjë e tillë shkakton probleme dhe çrregullime në sistemin tretës. Pijet e ftohta të gazuara. Pijet e gazuara dëmtojnë membranën e stomakut dhe pakësojnë furnizimet me gjak në stomak, duke shkaktuar urth dhe rritur rrezikun e gastritit dhe ulçerës. Ushqime që duhen konsumuar në mëngjes. Tërshëra, ajo krijon një shtresë mbrojtëse në stomak dhe parandalon çlirimin e acidit hidroklorik, që është mjaft i dëmshëm për muret e stomakut. Tërshëra përmban fibër të tretshme që është mjaft e mirë për uljen e kolesterolit në organizëm. Vezët, Shkencëtarët kanë zbuluar që ngrënia e vezëve në mëngjes jep energji dhe njëkohësisht pakëson nivelin e kalorive ditore në mënyrë të ndjeshme. Ndaj ju do të ndiheni të lehtë gjatë gjithë ditës. Boronicat, Studime të kohëve të fundit tregojnë se ngrënia e boronicave në mënyrë të rregullt dhe veçanërisht në mëngjes përmirëson kujtesën dhe rregullon tensionin e gjakut dhe metabolizmin. Arrorët duhen ngrënë për mëngjes sepse përmirësojnë sistemin tretës dhe normalizojnë pH-in në stomak, por kujdes me sasinë. Mjalti. Mjalti zgjon organizmin dhe i jep atij forcë dhe energji. Aktiviteti i trurit përmirësohet dhe nivelet e serotoninës, hormonit të humorit të mirë rriten. A kemi një fitues në lidhje me këngën e dytë mbrapsht Olta? Po, ishte Sia, The Greatest. Bravo. Është Kevin 840 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, Kevin, a? Mhm, mm Kevin. Kemi të radhës dhe është pikërisht kjo. Sa ta dëgjosh me vëmendje e kuptim Atëherë, për çdo blerje të produkteve Head and Shoulders ose Old Spice, ju mund të regjistroni kuponat tuaja tatimore në faqen e internetit klubi i yjeve.al, kjo është bashkë klubi i yjeve bashkë.al për t'u bërë pjesë e shortit dhe mund të fitoni një nga 32 bluzat origjinale të një skuadre sportive të përzgjedhur nga vetë ju, pra të gjeni skuadrën tuaj të zemrës ose mund të fitoni ëndrrën e Altinit, një televizor 58 inç. Fantastike. Yes. Head and Shoulders, shampo numër 1 kundër zbokthit mm -hmm. në mhm. botë dhe ajo që më pëlqen shumë është, pse e thua shumë bukur. Slogani i Old Spice-it, aroma e një burri të vërtetë. Bravo Olta. Kështu që kujdes, dërgoni se cila është apo cili është këngëtari në këtë rast dhe titulli i këngës. 069 20 70 222 Sa është po ta dëgjosh me vëmendje e kap Nga melodia Këtu gjetiri Ok, super. Ndërkohë kemi ende në fuqi censurën e Altinit, nuk kemi akoma një përgjigje të saktë. Jo. E dëgjojmë edhe një herë. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Të zgjuar, jo. të fismë, jo. të lumtur. Jo. Meshkujt pinguin. Jo. Të turmës. Mhm. Mm no. Jo. Turma është thënë disa herë. Po, po, po. Por ja. E vështirë është i bie që nesër do të mbaj pra. do të vazhdoj edhe nesër. Mm -hmm. E mhm. dëgjojmë edhe një herë të fundit për sot. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues i një me çfarë kemi nisur së mbajmë. Dhuratat nga Preciosa. Bravo. Okej. Okay. Uh, ju e dini që ka histori nga më të çuditshmet. Po. Por këtë herë, eh, gjatë fundjavës, eh, policia në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë në kërkim të dikujt që po kër, po krijonte gjullurdi nëpër nëpër qytet. Në fakt kanë arritur eh, që ta arrestojnë, por nuk është një njeri, nuk ka vjedhur diçka, është thjesht një kalë i vogël poni. Mos. i cili po kërkohej gjatë fundjavës nga policia në Florida të Shteteve të Bashkuara. Ishte fshehur në pyll. Ky Altini ishte larguar në mënyrë misterioze nga ferma mm, dhe kishte mm. marrë rrugët, kur i thonë, dhe uh, kështu kishte Kërkonte lirinë, natyrisht. Po, në kërkim të lirisë, por duke bllokuar trafikun dhe u bë problem në rrugët e Floridës sepse njerëzit filluan të kishin vëmendje. Po që kur del nga ferma ti do të haste makina, rrugë, njerëz. Por çdo gjë ka përfunduar mirë sepse ka qenë një vajzë e cila e ka arrestuar në thonjza kjo. ë uh, dhe uh, fillimisht kanë qenë pronarët e fermës që kishin vënë re mungesën e tij dhe të shqetësuar kanë lajmëruar më pas policinë që poni i tyre kishte humbur, ishte larguar nga ferma. Ka pasur pastaj njerëz të tjerë që kanë lajmëruar policinë për shkak të trafikut të bllokuar prej tij. Ka thënë poni Dhe më në fund ia kanë dalë mbanë që ta arrestojnë, megjithatë nuk e kanë futur në burg, thjesht e kanë futur sërish në fermën atje ku ku ishte edhe më përpara. Mirë, në këto momente ne do ju lëmë në shoqërinë e Good Night nga John Legend dhe Blood Pop. Blood Pop. Yeah. Mirë, uh, ne kemi kemi ardhur në fund të programit për këtë të hënë të datës 7 maj. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe dua fjalën e fundit nga Altini. Kujdes uh, pantallona xhinse. Kujdes se ç'bëni. Olta. Aroma e një burri të vërtetë. Wow, mm, Olta. Do të kisha lënë në fund ty zemra. Lori. Aroma. Vetëm ka ishma. Po. Fjalë tek fjalë. Aroma. Aroma. Mirë. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe një fillim jave të mrekullueshëm. Mirupafshim, kalofshi bukur. Ciao ciao. When I run from the pain, hide from the pain, I feel it in my body.